Այս ուսումնական տարում Հանրապետության կրթօջախների 2415 շրջանավարտներից հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանն ավարտելու է 1158, իսկ ավագ դպրոցները 1257 շրջանավարտներ։ Առավոտից լիքներ Ստեփանակերտի համար 5 կրթօջախի նիստերի դահլիճը։ Դպրոցին հրաժեշտ են տալիս 16-9-րդցիներ, 8 աղջիկներ ու նույնքան էլ տղաներ։ Մինչ հանդիսավոր արարողությունը ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Արցախյան գոյամարտում նահատակվածների հիշատակը։ Միջոցառումը բացեց դպրոցի փոխտնօրեն Մարինե Խաչատրյանը։ Օրվա արդիվ շրջանավարտներին շնորհավորեցին Դասղեկայանը Գրիգորյանը, Կրթության եւ Գիտության նախարարության պատասխանատու աշխատողներ, ծնողներ։ Դպրոցի տնօրեն Վանիկ Ղազարյանը շնորհավորական խոսքում նշեց, որ կրթօջախի բոլոր աշակերտները փոխադրվել են հաջորդ դասարաններ, բացառությամբ երրորդ դասարանի երկու աշակերտի։ Եկեք շնորհավորեմ բոլոր դպրոցականների ուսումնական տարվա վերջին զանգակապահությանը։ Սիրելի ինյորցիններ, քիչ հետո կհնչի 9 տարվա ուսումնառության ավարտն ազդարարող դպրոցական վերջին զանգը։ Բնական է այս ուզմունքն ապրունքները, որոնք դուք այսօր հրաժեշտ տալով Փարազատ դպրոցին ձեր սիրելի ուսուցիչներին, դուք ավարտում եք 9-րդ դասարանը եւ կանգնում ուսումը ավարտ դպրոցներում կամ միջին մասնագիտական հաստատություններում սովորելու մասնագիտություն եմ որ ընտրել, ինչով եմ որ զբաղվել, միշտ չէ, որ ձեզնով ապրումը հոպարտանում են, ձեր տնողներն ու ուսուցիչները։ Երկու պարտավոր է իրականություն դարձնել նրանց սպասումներ։ Շնորհավորում եմ ձեզ հրաժեշտի պահի կապակցությամբ, մաղթում կանաչ ճանապարհ, խաղաղ ու երջանիկ անամ երկիր։ Ձեր սիրելի շրջանավարտներ, բարի բարի երթ եմ կանգնում եւ ցանկանում իրականանալ ձեր բոլոր երազանքները։ Պահանջը ասեմ, որ մենք ներում ենք ձեր բոլոր ճարաճությունները, ձեր թերություններով հանդերձ, ելնասեր որ մեզ համար միշտ մնում է սիրելի։ Հնչում է դպրոցական վերջին զանգը, այն հնչեցրին 9-րդցիներ Անուշ Ասլանյանը եւ Հենրիխ Ավանեսյանը։ Դե ինչ սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում ենք ձեզ դպրոցն ավարտելու արդիվ, մաղթում իղձերի ու ծրագրերի իրականացում։ Ասկերանից հաղորդում է շրջանային բերտ թերթի թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ասկերյանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում հնչեց ավանդական վերջին զանգը։ Հուշամատի անուղարկվեց բազմաթիվ պատանիների ու աղջիկների դպրոցական երանելի տարիները։ Վերջին զանգի տոնական տրամադրությամբ Իվանյանի միջնակարգ դպրոցի 15 շրջանավարտները Դազղեկ Լուսինե Սահակյանի գլխավորությամբ հավաքվել են հարազատ կրթօջախում։ Դպրոցը բազմամարդ էր ու գունագեղ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ դպրոցի կազմակերպիչ Արևիկ Թովմասյանը։ Հարթակը տրամադրելով օրվա անմեղ մեղավորներին։ Շրջանավարտները ելույթը սկսեցին իրենց լուր խոնարումն ու հարգանքի ծուրքը մատուցելով հայոց մեծ եղերնի անմեղ զոհերի եւ հայրենիքի համար բոլոր ժամանակներում զոհվածների հիշատակին։ Նրանք հանդես եկան տոնական հագեցած ծրագրով հաճելի պահեր ապարգևելով հանդիսականներին։ Նրանց խոսքում ակնհայտ է հերացումի ափսոսանքն ու անխուսափելի կարոտը։ Դպրոցի տնօրեն Գուրգեն Ղուլյանը շնորհավորելով կործանավազներին, հաջողություններ մաղթեց նրանց առաջիկա քնություններում եւ հետագա գիտակցական կյանքում։ Իննշան երախտագիտության եւ շնորհակալության շրջանավազները ծաղիկներ ու խորհրդանշական բացիկներ նվիրեցին ուսուցիչներին։ Ծաղիկներ ստացան նաեւ նրանց մայրերը։ Վերջում շրջանավազները երկինք բաց թողեցին խաղաղության խորհրդանիշ աղավնիներին։ Սիրելի շրջանավազներ, մտնելով կյանքի նոր թուն, ձեզ համար որպես ուղենիշ թող ծառային հայրենասիրությունը ազնվությունը, նվիրվածությունը, հաստատակամ քայլերով ընթացեք դեպի նպատակների իրականացում։ Այժմ լսենք հադրութի մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանին։ Հադրութի շրջանի 16 միջնակարգերի հիմնական դպրոցներում այսօր հնչում է ավարտական վերջին զանգը։ Այս պահին Հադրութի միջնակարգ դպրոցում անցեկացում տոնական միջոցառում։ Դպրոցը տոնական տեսք է ստացել։ Վերջին զանգի միջոցառմանը մասնակցում էր ԼՂ կրթության գիտության փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը, Հադրութի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը, պատասխանատու աշխատողներ, ծնողներ, հյուրեր։ Վերջին զանգ արարողությանը բացեց դպրոցի մասնագիտական կրթության աջակցության գծով տեղակալ Գայանե Գիրգորյանը։ Շնորհակալ խոսքեր հնչեցրին դպրոցի տնօրեն Արթուր Մինասյանը, աշխատակազմի կուրսյան բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը, ԼՂ կուրսյան գիտության փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը, առաջին պաշտպանական գնդի հրամանատար Սերգեյ Շաքարյանը, ծնողներ, աշակերտներ։ Շնորհավորանքի իրենց սրտի խոսքն են ասում շրջանավարտները եւ հայտնում բոլոր ուսուցիչներին ու հարազատ դպրոցին 12 երկար ու 10 տարիներ իրենց կրթելու դասիրակելու համար։ Շրջանի թաղասերի աջոխի տրախտիկի մեծ թաղերի տողի տում ու ուխտաձորի ակնախպիրի միջնակարգ դպրոցների վերջին զանգարարողությանը մասնակցել էին վարչակազմի աշխատակազմի պատասխանատու աշխատողներ, կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետներ։ Շրջանում 2015 թվականին ավարտում են 151 շրջանավարտ, որոնց համար այսօր հիշարժան եւ անմոռանալի մի օր։ Նրանք հրաժեշտ են տալիս ոչ միայն պատենական տարիներին, այլև արդեն հարազատ դարձած կրթօջախներին, դպրոց, որտեղ ստացել են գիտելիքներ, հաստատել ընկերական բարձր անահարթ հարաբերություններ, ունեցել ուրախ եւ հուզառատ բազում պահեր։ Շրջանավարտները շնորհակալական խոսքեր են հնչեցնում իրենց ուսուցիչների ասին, խոսում են իրենց նպատակների ու երազանքների մասին։ Դժվար է բաժանման պահը։ Մի կողմից նրանք ուրախ են, որ կյանք է մտնում, մյուս կողմից սուխուր են, որ թողնում են հարազատ օջախը, դպրոցը սիրելի ուսուցիչներին ընկերներին։ Շրջանի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում վերջին զանգ տոնական միջոցառումը անցավ կազմակերպված բարձր մակարդակով առանց որևէ միջադեպի։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Այսօր Շահունյանի շրջանի դիպրոցներում եւս հնչեց վերջին զանգը։ Շրջանի 16 համայնքների դիպրոցներին հրաժեշտ է տալիս 36 շրջանավարտ։ Խարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դիպրոցն այս տարի ունի 3 շրջանավարտ։ Վերջին զանգի արարողությանը, որ կազմակերպել էր 12-րդ դասարանի դասղեկ Ռոզա Սերոփյանը, շրջանավարտները շնորհակալություն ու հրաժեշտի խոսքեր ուղեցին իրենց դպրոցին ու ուսուցիչներին։ Նրանք շնորհակալություն հայտնեցին իրենց ստացած գիտելիքների ու կյանքի փորձի համար։ Եղան նաև հումորային կատարումներ, երգ ու պար։ Միջոցառման ընթացքում շրջանավարտներին ողջունեցին դպրոցի առաջին դասարանցիները, փոքրիկները բարի երդ մաղթեցին իրենց ավակ ընկերներին։ Հրաժեշտի միջոցառման ընթացքում շրջանավարտները դպրոցի գիտության բանալին հանձնեցին 11-րդ դասանի աշակերտներին ուսման մեջ հաջողություն մաղթելով նրանց։ Շրջանավարտներին ողջունեց Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արեքնազան Ղուկասյանը, շնորհավորելով ու կանաչ ճանապարհ մաղթելով նրանց։ Շրջանավարտներին բարի երթ ցանկացավ նաև Շաումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը։ Գիտելիքը կյանքում միշտ է պետք, եւ ես ցանկանում եմ, որ դուք ձեր գիտելիքները միշտ օգտագործեք իշահ մեր հայրենիքի, նշեց նա։ Շրջանի վարչակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանն էլ շնորհավորելով շրջանավարտներին նշեց, որ հպարտություն է ավարտել Խարվաճարի, ինչպես նաև Արցախի հանրապետության ցանկացած դպրոց։ Շրջանավարտները նվերներ ստացան Խարվաճարի քաղաքապետարանին եւ Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարության N զորամասի կողմից։ Միջոցառումից հետո շրջանի բոլոր շրջանավարտներն այցելեցին Դադիվանք վանական համալիր օրհնություն ստանալու Դադիվանքի վանահայր Տեր Հովանեսի կողմից։ Պատմում է Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ 2014-2015 15 տարում Խաշատավե շրջանից մեր դպրոցներում սովորում են 102-12-րդ դասարանցի։ Ամենաշատ 12 շրջանավարտ ունի Բերդորի Վահանթեգյան անվան թիմ 1 միջնակարգ դպրոցը, որտեղ կայացավ 20-րդ վերջին զանգը։ Այս շրջանավարտների մեծ մասը ծնվել է Խաշաթաղում։ Տոնական միջոցառմանը ներկայ էին շրջակազմի աշխատակիցներ, ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ ծնողներ, հարազատներ ու բարեկամներ, ընկերներ, ուսուցիչներ։ Միջև շրջանավարտների մուտքը դահլիճ էկրանին ցուցադրվում է նրանց մասին, որոնց իրենք են պատրաստել տեսակիլմը։ Ինչում է զանգը եւ դահլիճ են մտնում շրջանավարտները, ովքեր դեմից իրենց երկերով ու ասմունքով ողջունում են ներկաներին։ Խոսք ուղում իրենց սիրելի ուսուցիչներին, այցում նրանց ներող համակցությունը, եթե ինչ որ ժամանակ իրենց լավ չեն ողել։ Շրջանավարտները նաեւ ներկայացրեցին հում նկարագրելով իրենց դասեք այս լեզվի ուսուցչուհի Սուսանա Իքրարյանի դասին։ Յուրաքանչյուր ելույթ արժանանում էր ներկաների ծափերին ուզմունքով, արցունքն աչքերին էին շրջանավարտները խոսք ուղղում իրենց ուսուցիչներին, ովքեր 12 տարի կրթելու դաս ծիրակել, ճիշտ ճանապարհ են ցույց տվել իրեն։ Այնուհետև ծաղիկներ են նվիրում բոլոր ուսուցիչներին, ավակ ընկերներին ողջունի խոսք են նվում առաջին դասարանցիները։ Իրենց սիրելի շրջանավարտներին շնորհավորեցին եւ Սուսանա Իքրարյանը եւ տնորեն Անահիտ Քոսակյանը։ Սերբացիա կազմի կողմի շրջանավարտներին ողջունեց աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Աղջյանը եւ նվիրեց ծաղիկներ։ Ավարտվում է իրենց վերջին 10-12 շրջանավարտները ավարտելով, որ միշտ լինելու են իրենց կրթօջախի հետ, որ միշտ իշելու են իրենց ուսուցիչներին։ Նույն օրը ներկա եղան նաեւ Սուս գյուղի Սերո Պանեյան անվան միջնակարգ դպրոցում կայացող վերջին ցանկին, որտեղ ընդամենը երկու շրջանավարտներ ներկայացան։ Միջոցառմանը ներկա էր կրթչան բաժնի վարից Վարդուկ Մոսիշյան, Սարգսյանը, ով շնորհավորեց շրջանավարտներին մաղթեց բարի ճանապարհ։ Իրենց ցաներին շնորհավորեցին նաև տնօրեն Աստղիկ Ավետիսյանը, Դավթեգ Սիլվա Սարգսյանը։ Շնորհավորանքի եւ շնորհակալության խոսք ասացին նաև ծնողները։ Երձորի Վահան Ծապիկյանն անվան թիվ 2 դպրոցի ին շրջանավարտները նույնպես ներկայացան վերջին դասով։ Իրենց ընկերներին միացան նաև առաջին դպրոցի շրջանավարտները շնորհավորեցին միմյանց։ Միջոցառմանը ներկայ էր շրջակազմի ղեկավար դասարար Սուրեն Խաչատրյանը, ում Վարդան Որտին նույնպես ավարտեց դպրոցը։ Արեմախտանքի խոսք ասած նաև Բերձորի քաղաքապետ Արթուր Սահակյանը իր սաներին շնորհավորեց եւ բարի ճանապարհ մաղթեց դպրոցի տնօրեն Համբարձում Արձանյանը։ Արցախի ուրախների ու հնարամիտների ակումբը հաղթող է ճանաչվել Ստավրոպոլում կայացած մրցությունում, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Երեք Ստեփանակերտի մենք ենք մեր սարերը հուշահամալիրի մոտ ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի երկրպագուները դիմավորեցին օրերը Ստավրոպոլում կայացած Կովկաս լիգայի մրցաշարին մասնակցած եւ հաղթանակով վերադարձած Արցախի աղու հացով թիմի տղաներին։ Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի Կովկաս լիգայի մրցաշարին մասնակցել է 18 թիմ՝ Չեչնիա, Կաբարդինո-Բալկարիա, Դաղստան, Աստրախան, Ստավրոպոլի երկրամաս եւ այլն։ Մենք արդյունքներից գոհ ենք վերադարձել։ Տիգրան Գալստյանը տարվա լավագույն արտիստ անվանակարգին է արժանացել, իսկ դա նշանակում է, որ թիմը գնալով կայանում է։ Իսկ մինչև եզրափակիչ ունենք բավականին ժամանակ ավելի լավ պատրաստվելու ու հանդես գալու համար, ասում է թիմի ղեկավար Գեորգի Ավետիսյանը։ Թիմը, ինչպես գիտեք, մասնակցում է Սավրոպոլում կայանալի Կովկաս լիգայի մրցաշարին ու փաստորեն ֆեստիվալից հետո անցավ 1/4 եզրափակիչը։ 1/4 եզրափակիչը կայացավ մայիսի 20-ին, թիմը շատ լավ ելույթ ունեցավ, շատ լավ ընդունվեց Պարզապես այս լիգայում գնահատականներ ցույց չեն տալիս։ 18 թվից աստորեն 10 անցավ կիսաեզրափակիչ փուլ ու սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կկայանա կիսաեզրափակիչ փուլը։ Տղաներն ամենակարևոր հանգամանքը համարում են այն, որ հանդես են գալիս Արցախի դրոշի ներքո եւ հնչեցվում է Արցախի հիմնը։ Մեր հիմնական առաքելությունը տարբեր բեմերում Արցախի անունը հնչեցնելն է, ասում է թիմի ղեկավարը։ Տարվա լավագույն արտիստ անվանակարգի մրցանակակիր եւ թիմի ավակ Տիգրան Գալստյանի խոսքով թեժ պայքարի արդյունքում են հասել հաղթանակի։ Մենք պարզապես խաղացել ենք, հնարավորինս ցույց տալով մեր ունակություններն այս ասպարեզում։ Վստահ եմ, որ առաջիկայում ավելի մեծ արդյունքների ենք հասնելու։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Ստեփանակերտում անցկացված Հայաստանի հանրապետության բժշկական գիտությունների ակադեմիայի արտագնանիստի մասնակիցների հետ ակադեմիայի նախագահ Լևոն Մկրտչյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի առողջապահության նախարար Հարություն Քուրշկյանը, արձարծվել են Արցախում առողջապահության զարգացմանը եւ այս ոլորտում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության բժշկական գիտությունների ակադեմիայի հետ փոխգործակցությունը, նշելով, որ կազմակերպության կողմից Արցախում իրականացվող աշխատանքները եւ մեր երկրին ցուցաբերվող աջակցությունն արդեն իսկ տալիս են դրական արդյունքներ։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մայիսի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 3500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Եվրամիությունը համաձայնության է եկել Հայաստանի հետ ապագա հարաբերությունների մասշտաբների մասին, առաջընթաց քայլեր կկատարի Բելարուսի հետ գործակցության ուղղությամբ, հայտարարել է Եվրախորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը մայիսի 22-ին արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ավարտին։ Մենք համաձայնության ենք եկել Հայաստանի հետ ապագա հարաբերությունների ծավալների մասին, մենք նաև պետք է հնարավորություն ունենանք մի քանի քայլ առաջ անել Բելարուսի հետ մեր հարաբերությունները խորացնելու նպատակով։ Ադրբեջանի մենք առաջարկել ենք թարմացնել Եվրամիության հետ հարաբերությունների պայմանագրային հիմքերը, հայտարարել է նա. Վրաստանում ընթացող շախմատի կանանց Եվրոպայի անհատական առաջնության 4-րդ տուրից հետո Հայաստանի ներկայացուցիչներից լավագույն արդյունքն ունեն Էլինա Դանիելյանը, Լիլիթ Գալոյանը եւ Մարիա Գևորքյանը, ովքեր վաստակել են երեքական միավոր եւ մեկ միավոր զիջում են միանձնյա առաջատար ռումինացի Միխայելա Սանդուին, որը միայն հաղթանակ է տարել։ 4 շախմատիստուհիներ ունեն 3 կեսական միավոր։ 4-րդ տուրում Մարիա Գևորքյանը պարտության մատնեց Շոտլանդիան ներկայ ներկայացնող Քեթևան Արախամիա Գրանտին, Էլինա Դանիելյանն ու Լիլիթ Գալոյանն իրենց պարտիաներն ավարտեցին ոչ ոքի։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 18-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարի մտի անկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան գտտակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց,